eta xiko proiektu horrentzat um, nahi izan dugu um, lagun arte kompainiarekin, Kristof Iriarten zuzendari zapean, nahi izan dugu diauzien sistema aztertu. Eta gierran ere, uh, noiz hasi dugu, orain dela lau bat urte, hasi gira ikertzen, uh, badakizuen bezala 0 bat puntu 0 bat, atera dugu bi kompainien artean, orako mintzaldi dantzatu kantatu bat, Ba, ukaiteko diskurtso meta dantzatu eta meta musikatua hots dantzaz, eh, dantza aztertzen duena ez, eta musika berdin. Arrigarria da nola Euskal Herrian, eh, ba, akademia edo instituziorik gabe kriston aberastasuna zegoen eta dago eh, musika eta dantzan. Badakigu, Baina hainbeste, ez uste dut, hemen, e, egoikaren mendean ikusten dugula, zinez, e, bukaera, bukaera eta gauza hiltzen. Baina hemen sortzi eta emeretzigaren mendean, hemen, hemen eta Pirineoetan, siur dantzari eta musikari kalitatezkoak zirela, baina ez, ez dugu asmatzen. Eta jendeak bazekien, eta eta eta utzi du kriston aztaran bat nun ba, argiki e, idazten du zer egin behar den nola eta Eta ondorioz, ba, e, berri dugu sistema, sintaxiak guziak, alitateak eta behar genituen tresnak guziak e, ba, banan-banan, e, arbel batzuetan ezari, eta zer pasatzen da? Ba, pasatzen da, olako sintaxiaren muinara iristen zarelarik, berri sortzen alduzula, eta gaurko tasun ikaragaria ematen alduzula sistema bati. Eta hori da ikusten dena siikoren bukaeran. Pantxika teieriaren, elirale konpainako koreografoaren adirazpenak entzun dituzue, xiko izeneko lana baitute plazaratu eta honen inguruko setasunak baititugu gaukoan ba, bilduko izan ere, mutxikoen munduari begira, jauzien sistemaren bidez, e, deklin bide ezberdinekin eta simboloekin ere jostatuz, jauzien inguruko lan bat baitute orainguntan guntan aurkezten. Aste hontan senpereko larreko gelan, hainbat ikasleek ikusi izan dute, beraien azken obra eta otsaiaren amalauan igande hontan atxaldeko bostetan publiko ororentzako eman alibatere izanen dugu senpereko larreko gelan. Pantxika teieriarekin mintzatu gara eta besteak beste behorraren figuraren garrantziaz mintzatu zaigu. Pantxika teieria. Mazte bat nola ekartzen da gure gizonen mundura, ez dut ekipuan arazorik, baina uh, pixka bat kitzikatu nahi nuen, eta ez altzen feminitate bat ekarri uh, eh, diauzi horietan, eta Lionel Dubertran nekin ibiligira, adibidez, lagetarrak diauzi eh, era tradizionalean edazen, eta berak ina dut tesi bat uh, behar noan emaztea eta justuki diauzien sistema eta emazteak izan dira dantzan, Eta orduan, ba, nola emaztetasuna behogaren bitartez ekartzen alzen, eta emazte batek ez du berdin mozten, ez du ber saltuen uh, egiteko moldea, ez du, eta ondorioz zen ere uh, nola feminitatea gaur egun, uh, gainera erresia ba, bat da beste bat, uh, mutxiko bat, ematea taula baten gainan, naiz eta uste dut uh, gaur egun behar zela antzokiak bihurtu dira kultura leku eta behar genuen sistema hori ekarri eh, eh, manera dignoan eh, taulara guk ere. Eta hortik pasatzen baita olako ofizialtasun bat eta sistema horrek argiagia da izan ditu kalitateak, baina ez tunel ustez izan era untan, eta ez gira bakarrak, eh, kukaik eh, sikatu du hortan, eta badira gure inguruan koregrafo asko hortan ari dira, eta nahi genuen gure arnaz egiteko manera jauzi sistema horrekin, eta taulara. Joaniek idatzi ditu parte guziak, eta gero transpititu ditu uh, uh, oiani, eta joani hor da, bat justuki uste dut, uh, ezingo genituela, pentsa, pentsa, emezortzi eta emeletzigaren mendean gaude jauzi sistema horrekin atope, eta gero badago olako erorketa bat ez, eta guk eh, eman alian zehar berrogoita amar urte behar ditugu zeharkatu. Baina bat zuengan, suertez, orainik korporalitatea hor dago, eta horren mantentzeko Dago, joani. Ba, pantxika tegiriaren adirazpen hauek entzunik, joani etxe besten lekukotasuna ere bilduko dugu. Elkarlan oniburuz zera, esan baitigu. Pantxikarekin eta Jose eta ekipa guziagerekin uh, elkartze hori egin dugulaik, uh, eh, oartu niz nik nituen eh, gogozkatze guziek, analizatu gabe, eh, mena falta galtzen ginila zerbait eta karitatean ba ginila zerbait uh, johatzeko. Ebe hemen atxeman dut hori lan hori eta hortan or, uh, eh, aberastu niz eta pentsatzen dut hortan dugula elkar, elkarrekin mintzatuz eta hori hori johatu eta ez dakit hortan agian ekarpen bat uh, eh, dut. Sistema horren analisia. Bairu dantzari taula gainean, baita bi musikari ere, lanaren bueltan, e, joki niru garai musikariak eh, dionaz. Guk hor, ez dena, ez dena obliatu obliatuzkoa, baina eh, hainitzez ederago eta erosoago dena, guk hor melodiari eman diogu atabalari usaian emaiten zaion uh, eksigentzia edo galdein dakogu melodiari ere, atabalari bezala, e, dantza e, eh, serbitxatzia. gure melodia guziak, xikon, baina e, eh, mutxiko sahar gehienetan, hola da ere, e, melodia gehienetan urratxak segitzen ditu. Baina batzutan melodia, melodiak segitzen aldu, eta orduan atabalari da dantzaria serbitxatzia. Hor guk melodia beti-beti dantzaren txerbitzuko ezagetugu. dugu. Ordeon, melodia guziek urratz bat uh, badute. Eh, eh, melodia bat... dantza, dantzak egiten badu momentu bat ez iru zazpi iru, ba melodiak ingo duz iru zazpi iru. Hori da gure sistema famatu gure. Bada joko bat, bai, bagoaz... goaz, Be, hortako eh, ikusgarrian uste dut argi zela nahi nuela momentu batez musikariak uh, dantzarien parte izaitia, momentu batez arkaitz joa egiten da lehen egiten bezala, egiten zen bezala dantzarien erdirat, eta eta gero batzutan gaurko musika tresnek, gaurko teknika galde egiten duen bezala be, bazter batean gira, baina gogo eta bihotzez dantzariekin, nahi dut, uh, ja gure musika hala pentsatu behitugu, eta ordoen emaiten dugulaik, ez da dudaik, uh, eh, bat iten dugu. Ez, e, izan du da ikaske, ikasketa bat, osea, zuekin, dantzariekin e, aritzea, e, ez oso oso oso, musikari askorengan e, dantzariekin hartu harreman horretan, eta bueno netzako izan du, pauso, pauso bat zentukotan. Eta ikasi dudan guzti horretatik an, ba, jokin eh, aritu gea burua osten <laughs> modu batea du bestea, eta, bueno, e, atera zaigu, e, bizi dugumen esperientzi guzti ez? E, sortutakoa da. Baiokin irun garai eta harkaitz miner musikarien adierazpenak eh, hurbildu dizkizuegu eta beti ere xiko izeneko lanaren bueltan, ba, dantzarien lekukotasunak ere bilduko ditugu izan ere, taula gainean arantxalan, oian Endag eta Jose Kazobon, elirale kompainiako dantzariek parte hartzen baitut. Jose Kazobon eta oian Endagek, ba, simboloz eh, beteriko ikusgarri juntan, zera kontatu digute? Bai, e, pixka bat nola mugimendu hori askatuko den, azkenean. hasieran badugu bako txak bai guk kontrenta bat editzen dioguna, odan gorputza tal bat pixka bat eh, kokatua edo skregozatua dena. Eta pixka bat, eh, hola, emeki nola nola mugimendu hori bai, askatuko den, eta kenduko dugun hori pulsoa gero sartzeko eta mugimendu askatzeko, eta gero uh, besoak eta porteak eta sartzeko gisa. Uh, gero bianek nola bizi izan duen, ere? ba, ba, ba, ba, biziki azkenan ara parte desberdinak eh, lehen hori nun entzatzen giren ara sistema horren atxikitzen egurrezko zango bat edo adarrezko bizkar batekin Eta, hala, ez ez, beste nahez nik xantzaukan dut, joztuki eh, musikarien eh, lan luze horren eh, emaitzaren gainean dantzatu lizaitea Eta joztuki, ara parte hartu lizaitea bilaketa horretan, transmisio lan horretan, nun bai urratxak transmititzen diren, baina orain arte gutxi guti sekatu den edo landu den uh, delako kalitate horien bilaketan. Ara nire aldetik, hasteko. Beraz, uh, ara, beti behar sistemaren inguruan gira, baina eh, aurpegi uh, desberdinekin. badirazpen guzi hauekin geratzen gara oraingoan behini, pein eta xiko izeneko lana ikusi nahi baduzue gogoan hartu igande hontan izango duzuela aukera senpereko larreko gelan atxaldeko bostetan. sartzeak Zortzi eurotan dira elduentzako eta bost eurotan berri zeme zortzi urtetik berakoentzako eta lekuen atxikitzea beti ere gomendatzen da. Ego lapurdiko irigunera deitu beharko duzue 06 irubost batzei bibost behatzi bat telefono zenbakia Marcatus. Kultur alea. Ba, Pierpol, bertzaitzen azken proiektuko pieza batekin geratuko gara oraingoa meni, pehen gogorarazi nahiko genukelako, e, eh? bihar baionan aurkeztuko duela, bere azken proiektuarekin, atera duen zedea. Honen inguruko argi bideak ere bilduko ditugu, ostiraluntako kultur atalean, Pierpol, bertzaizekin, mintzatzeko aukera izango baitu. Hauze duzue eh? geroa, esperantzaz beterik. hartzen airian, Bizia isiltzen eriotz minian, Begiak nigarregitian, Negari gabeko libertaterik ez, Edo nunez den ametxez. Ah! gabeko Zuhainik bezala Ametsi gabeko Bizirikan ez da Batek arankurak Dötu berarenak Estiak aldiz lagunenak Bihotza zabali Justizia goxez Amodiuaren bekaiz gorik ez Ha Indar handienak borrokan emanik, bihotza zainak odole ez usturik. Esperantzaz berdin orain obeterik, eroa ez dela galdurik. Esklaborik ez dela izanen batez, betetzen gira sinestez. Ba, izan da entzule gaurkoak eman duen guztia. Nera aletik, besterik ez, bihar arte gizan ko guztien Atetan deitzen Asekaitz noa bizitzan barnatzen Jain ko guztien Atetan deitzen Asekaitz noa bizitzan barnatzen Ditu kakorra, ditu du santzen, Ametsaragikoi tani xurtzen, Grinen zirrare, naute edertzen, Gabaz maitalen suan nahi zerretzen. Grinienzi rare Naute edertzen Gabaz maitale Suan nahi zerretzen Hene gogozko Egun sentian Druiden arpen Oi hartzunean Ieskornoa Oarkabea Izkutuko horoitza Enbidetan Ieskornoa Oarkabea bideetan. mide Argoz handere lurra e me queda baitara si me menura ya en cosco y cuyo es Menuda, que en cosco y cuyo es gozoa Bilustuz noa Urkoi ibidaia Oar pensarren Dastatze gozoa dena Zatoz nerekin Abaindu bazu jautzi Txuriekin Ene maitale Naizaitu tegin Aitunen seme Horearekin Ene maitale naiz aitutegi Aitunen seme Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Gire segitu behaz Segitu behaz

...Cultur Alea.